Я люблю так drum and bass, як дамбіть бамбас. Свастіка на груди, як бандера дав наказ. Мутанти усі біозброя, а ти біомусор Діду за победу, сину за машину. Термінатор і Рембо, Джон Вік, Супермен, О, Брюс Віллі за лесбо, тут тіпи із ССО. Термінатор і Рембо, Джон Вік, Супермен, О, Брюс Віллі за лесбо, тут тіпи із ССО. Замути в боді тут вішу рубіжному. Руський Іван заховався в кущах, та не поможе йому та трава, бо у боді з собою тіплак. Спалив він двіження, є десь на два, тут же відпрацював зі свого РПК. Знову не вийшло в Івана прийти, і ще одне тіло вже десь там лежить. Лазер дилетанті не дуже тут радять і пан з бородою до колін. Ахмат це не сіла, ахмат з бергамотом, з печеньком це їхній обід. Дівчина бідені з хвебик, залізняки, янки, Жевеліни, стінгери і байрактар Марсі. Нація наємників, покруче морських котиків, тут даже талібан заплаче, як дівчатка в саді. Третій полк поки вночі працює, орк повірив привидів чотири. метра в глибину, а UR10 помагає братським прилягти заснуть. Я люблю так рамен як дам дамбіть бамбас. Свастіка на груди, як бандера дав наказ. Мутанти усі біозброя, а ти біомусор Спасибо. Діду за победу, сину за машину. Я люблю так рамен бас, як дамбіть бамбас. Свастіка на груди, як бандера дав наказ. Музиканти усі біозброя, а ти біомусор Діду за победу, сину за машину